vám vyšujem opäť pokojný aprílový čas. Všetkým ako pútnikom v tejto dobe je možné, že nepokojnej, ale dá sa povedať, že na tom podobne, ak nie aj horšie, boli tiež tie predchádzajúce. S tým rozdielom, že si o tom tak maximálne len čítame niekde v dejepisoch, pretože patrila generáciám, ktoré tu boli pred nami, no a keď je aj ten náš čas pominutelný a pominie, tak prídu iní, pokiaľ budú mať trošku viac zdravého rozumu, tak si to zariadia lepšie. Nad tou našou dobou budú tak maximálne krútiť hlavou, ako bolo možné, že sme si to tu tak znepríjemňovali a jeden druhému škodili, keď sa dá aj vychádzať. Samozrejme, že v ponuke môže byť ešte aj niečo horšie, ale aj na tie čierne scenáre je vždy času dosť. Prebudili sme sa do 28. aprílového dňa roku 2025 a je tu chvíľa sa s ním teda popasovať, tak ešte skôr, ako tak učiníte, tu je prehľad aspoň časti z toho, čím bol naplnený v rokoch dávno aj nedávno minulých. Príjemná chvíľa pri Petrolejke. Z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Začali sa premenúvať ulice a parky, zatiaľ čo nám na úradoch pribúdajú hárky, nejako naši páni do politickej hrude Predávame predajné, kupujeme kúpne A keď si to spočítame, človek z toho hlúpne Niekoho sa opýtaj, kto za pravdu horí Oheň si len vypýta a povie, aj to bolí Oheň si len vypýta a povie, aj to bolí Sovietov sme na čisto pustili z hlavy a z hlavy S novým heslom, s chamtivosťou vraj najďalej zajdeš. V džungli nášho podnikania skúša to aj mládež. Mali sme sa stretnúť pri rovnakej latke. Možno ju však prirovnať len šampusovej zátke. Možno ju však prirovnať len šampusovej zátke. Kdeže je tu socializmus s novou ľudskou tvárou? Začíname v monarchii tak ako sa na jeseň začínajú ruje, na no jar sa vždy To bola prvá správa doby, v ktorej pesnička mala možnosť vzniknúť na počiatku 90. rokov. Autor Marian Kochanský. No dnešný dátum do jeho životného príbehu zasiahol a žiaľ tým smutnejším spôsobom. Je tomu 19 rokov od momentu, čo nás opustil. Aktuálne iba v jednej pesničke, pretože sa blíži aj nedožitá 70 Už v túto nedeľu si ju budeme mať možnosť pripomenúť, takže v jednej z najbližších relácií si určite posvietime aj na iné nahrávky, ktoré nám tu po tomto pánovi zostali, hlavne na tých piatich radových albumoch, ktoré skupina Loizo mala možnosť ponúknuť. Toto bol ten Loizo 4. Aj s ďalšími výraznými titulmi, hlavne teda dueto s Mekým Šbírkom Každý deň budú vraj Vianoce. Tak to je nahrávka z rovnakého profilového titulu a aj za účasti Ferka Grigláka a ďalších muzikantov, ale ako základ zostáva, teda zostáva Jozef Ciller, František Mikurčík, Jozef Štalmašek, Jan Brzáč, Tomáš Fabora, Miroslav Lukáčik, ktorí boli tiež s Marianom súčasťou skupiny Lojzo pri nahrávaní tohto produktu, ktorý je o 11 pesničkách. Nechýba medzi nimi aj ten Lojzo výber, takmer 9-minútové obzretie sa za tvorbou v krátkých úrivkoch. Aj na to si niekedy ešte posvietime a ako som už naznačil, tomuto príbehu životnému sa povenujeme v blízkej dobe. Dnes to bude postavené na iných, keďže máme tu ten 28. aprílový deň, tak e, si pripomenieme hlavne dve postavy. Jedna z nich e, tam je ten rok <laughs> narodenia ťažko dohľadateľný, ale meno je dostatočne známym. Janko Hangony, jeho účasť e, v projektoch e, skupín Ips Modus alebo spolupráca s Janou Kiršner, to je také niečo, čo najviac vyčnieva, takže to by sme si mohli pripomenúť piatimi pesničkami čo nám tento gitarista mal možnosť v rokoch predchádzajúcich ponúknuť. No a máme tu aj nedožité 85. narodeniny ktoré sa spájajú ale s 25. aprílom a ide o svojho času súčasť skupiny Olympic Pavla Chrastinu, ktorý stal na počiatku tej úspešnej éry ešte v 60. rokoch aj ako textár dopomohol k vzniku z dnešného pohľadu priam až legendárnych titulov takže to bude naše finále pokiaľ ide o trikolóru tak e, v nej dnes odznejú opäť tri pesničky, ktoré budú mať e, niečo spoločné. Konkrétne si vypočujeme ďalšie tri tzv. covery, to znamená prerábky piesní iných interpretov, ale dnes nepôjdeme za hranice niekdajšieho Československa, zostaneme na domácej pôde a priblížime si nahrávky, ktoré síce spopularizovali iní interpreti, ale potom prišla nová generácia, ktorá sa s tým pohrala a ponúkla to vo svojej podobe niektoré čiastočne prearanžované. Napokon v danom momente si to budete mať možnosť vypočuť a pripomenúť. No a keďže dnes máme teda v kalendári ten 28. apríl, treba pozdraviť hlavne Jarmilky, meninových oslávencov na slovenskej strane rieky Morava. Meno má slovanský pôvod. Malo by to byť o osobe milujúcej jarosť. V Českej republike je to Vlastislav, mužské meno rovnako slovanského pôvodu a význam je tam jasný. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci, toto vyhlásila Medzinárodná organizácia práce, pripomína sa od roku 2003. V minulosti to bolo trošku negatívnejšie, lebo bol to Medzinárodný deň smútku a deň spomienky na pracovníkov, ktorí prišli o život alebo boli zranení pri práci. Pri tejto príležitosti sa zvykli organizovať aj semináre s cieľom propagácie zdravšieho, produktívnejšieho pracoviska, bezpečnosť a ochrana zdravia. Tak to je snáď jasné, že by to malo byť niečo ako právo. Mnoho ľudí sa stáva obeťami pracovných úrazov a chorôb z povolania. Zámerom tohto dňa bolo vždy prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok a zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Či tomu tak je, to už si musí každý odpovedať sám. No, udalosti nie je ich veľa, ale sú to aj nejakí tí jednotlivci. Dá sa povedať, že z historického pohľadu niektorí aj celkom významní, máme aj storočnicu, k tomu sa postupne prepracujeme. Teraz to bude spomienka síce tiež na skupinu Olympik, pretože máme tam aj ďalšiu postavičku, ktorý sa v tejto formácii celkom darilo. 26. apríl rok 1941 narodeninovým termínom v prípade Jeníka Pacáka alebo Jana Antonína Pacáka, ktorý bol okrem toho, že bol aj bubeníkom v Olympiku, tak bol aj maliarom, kresličom, grafikom, ilustrátorom. No a ako vyučený keramik v obci Staré, Stará role Navštevoval rok výtvarnú školu Václava Holara, potom študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, odbor nástenná a monumentálna tvorba. No a od roku 1964 spolupracoval aj s televíznymi a filmovými štúdiami na titulkoch, na scénických návrhoch. Výtvarne sa podielal na siedmich animovaných filmoch, vytvoril aj niekoľko audiovizuálnych programov a od roku 1965 pracoval ako grafik, ilustrátor v tzv. slobodnom povolaní, zaoberal sa prácou pre časopisy, nejaké knižky, no a tiež bol teda výtvarným redaktorom v nakladateľstve a vydavateľstve Mladá fronta, kde vychádzal časopis pre deti Sluníčko, zároveň bol ilustrátorom časopisu Svietová literatúra, to vydržalo tak e, zhruba 11 rokov. No a tiež učil výtvarnú výchovu na školách, pokiaľ ide o ateliér propagačnej grafiky na súkromnej strednej výtvarnej škole v Písku. To boli tiež aktivity, ktoré mu vyplňali čas, ale my si pripomenieme tu jeho hudobnícku minulosť, pretože okrem výtvarného odboru sa venoval aj muzike a bol Tzv. multiinstrumentalistom, hral na dýchové aj strunové nástroje, flauty, na hoboj, fúkaciu harmoniku, kontrabas, banjo, lutnu, basgitaru, na valchu, takzvanú autoharfu, čiže citeru. No a tiež tu boli perkusie a bicie, pretože práve za nimi sedel tých 6 rokov, keď bol súčasťou Olympiku po odchode Františka Ringo Čecha No a tiež zaznamenal niekoľko výraznejších pesničiek, takou asi najznámejšou je nahrávka z tretej LP platne Olympiku, kde to aj pre neho končilo. Titul Bonsuhar Mademoiselle Paris, ale aby sme tu mali trošku veselšie, tak si poďme pripomenúť májovku. Od zhruba o mesiac to bude 55 rokov od momentu, keď sa točila nahrávka autorskej dvojice Václav Zahradník Zdeněk Rytíř, titul s názvom Strejček Jonatán. Jonatán. Strejček Jonatán byl šaramantní pán. V rodině černou ovcí zván, všemi byl odmítán. Protože strejček Jonatán rozuměl písním černých vran, prej s nimi zpíval kolikrát, je jejich krá, krá, krá. To se nesluší, vždy noční klid se neruší, kdo tenhle zákon poruší, tak nemá právo žít. A proto strejček Jonatán vymyslel tajný plán, Odešel jednou ráno sám, nikomu a kam. A kapča strejček Jonatán, strejček Jonatán, strejček Jonatán, strejček Jonatán. Strejček Jonatán flašinet koupil si a hrál, s kopičkou na ulici stál a pak šli dál a dál. Jakou si kdo přál, písničky lidem vyhrával, všech městech postával, stále se smál a smál. Kam přišel strejček Jonatán, měl dveře do kořán, byl všemi dětmi milován, smích dával do všech stran. Mama mi řekla, a táta volil v rýdnej tón, řekl, smíš bejďa. To se nesluší, hulákat lidem do uší, kdo tenhle zákon netuší, tak nemá právo žít. Od těch dob stan se co stan, chci bejt jak strejček Jonatán. Nemít nic a žít jak pán, toulat se sám a sám. Tak jako strejček Jonatán, strejček Jonatán, strejček Jonatán, strejček Jonatán. Strýček Jonatán se svojí malou opičkou, až projdou vaší uličkou, tak dejte mi to znát já se připojím, za nimi půjdu jako stín a nikomu nic nepovím, budu jen hrát a hrát. Jako Jonathan, strejček Jonathan hral a hral, bol to aj Jeník Pacák, venoval sa aj Dixielandu, jazzovej muzike, často hrával ako štúdiový hudobník pre nahrávky skupiny Spiritual Quintet, bol aj častým hosťom na ich koncertoch a roky príležitostne vystupoval aj s amatérským hudobným združením českých umelcov grafikov. To bola grafičanka. Pokiaľ ide o jazz a beat, tak pripravoval aj programy pre Československý rozhlas a spoločne so Zdeňkom Rytířom založili aj kapelu Blue Five, tiež hral v skupine spievodných e, e, vystúpení Ivana Mládka, hlavne v televíznom programe Chunder Country Show ho bolo možné vidieť, no a podielal sa aj na vzniku Benjo bandu, Naspieval aj skladbu Upírova píseň. To môže byť, že mnohí zachytili. Ten jeho životný príbeh skončil pred, no už je to 18 rokov, v marci to bolo. Mal 65, keď zomrel na leukémiu, ale o 4 roky neskôr si to pripomenuli aj rodinní príslušníci, keď vzniklo múzeum, galéria, ktorá bola pokrstená pod eh, jeho menom za prítomnosti manželky Jany, dcer Veroniky Terecky a boli tam aj vnúčence Kristinka Lukáš. Krátko tam bola aj výstava ďalších prác a osobných predmetov, ktoré sa spájali práve s Jeníkom Pacákom. Dnes takto v jednej nahrávke spomienka 26. apríla teda uplynulo 84 rokov od narodenia. Takže o rok by to mohlo byť aj o viacerých pesničkách. A ešte tu máme dvoch, ktorých si pripomenieme v jednej nahrávke, ale toto už bude autorské spestrenie, nie interpretačné, k tým menám sa dopracujeme postupne cez historický kalendár. Keď sa pozrieme do vzdialenej doby, tak Univerzita svätého Tomáša vo filipínskej Manile, zakladali ju v roku 1611, mala by byť najstaršou stále fungujúcou univerzitou v Ázii. Na lodi Bounty vznikla vzbura v roku 1789. Posádka anglickej lode vysadila kapitána a 18 námorníkov do člna uprostred Tichého oceánu a ponechali ich vlastnému osudu. Mám pocit, že to bolo aj sfilmované. Pokiaľ ide o rok 1864 a české korunovačné klenoty, tak boli prevezené z Viedne do Prahy. Vo Viedni boli, tam boli odvezené ešte počas prusko-rakúskej vojny. Zbierka predmetov, ktoré teda majú naozaj nevyčísliteľnú historickú hodnotu. Aj počas mobilizácie boli klenoty tajne prevezené do pobočky Národnej banky v Žiline. Úkryt ale nebol bezpečný, preto boli teda následne odvezené naspäť do Prahy, takže si trošku zacestovali aj po niekdajších krajinách českých a slovenských. Inak e, korunovačné klenoty sú trvalo uložené v ťažko prístupnej korunnej komore nad južným vchodom do chránu svätého Víta na Pražskom hrade. Vstupné dvere, ktoré sa nachádzajú v kaplnke svätého Václava sú o siedmých zámkoch a kľúče k týmto zámkom by mali mať e, v držaní siedmi muži prezident republiky, predseda vlády, arcibiskup Pražský, predseda poslaneckej snemovne, predseda senátu, probošt metropolitnej kapitoly u svätého Víta a primátor hlavného mesta Prahy. Takže zámky sú odomykané iba pri zvláštnych príležitostiach, keď sa týchto sedem <laughs> bez snehúrky stretne. Inak e, klenoty sú aj vystavené pre verejnosť z času na čas je možné sa teda aj takto pokochať svojim zrakom. Pokiaľ ide o 20. storočie, to si potom prebehneme o chvíľočku. Naša pozornosť teraz bude upriamená na meno Vratislav Blažek. Sa narodil v Náchode v posledný augustový deň. To bude o storočníci, ale dnes je to o 52. výročí odchodu. Bol textárom, dramatikom a filmovým scenáristom, inak absolvent niekoľkých tried gymnázia, študoval tiež maľbu od roku 1945, to mal tak 20 rokov, no a popri štúdiu si privyrábal aj písaním do niekoľkých satirických časopisov, v tom čase začala aj jeho autorská spolupráca s divadlom satyry ale po roku 1968 sa rozhodol pre emigráciu a e, tiež bol samozrejme u nás zakázaný, lebo každý, kto opustil niekdajšie Československo, tak tým pádom si podpísal ortiel. všetko sa likvidovalo dosť často a mnohé aj do nenávratná odišlo. Ale čo zostalo, tak to si môžeme pripomenúť. Napríklad aj nahrávku, ktorá mala pred týždňom 65. výročie vzniku, aspoň oficiálne dokončená, bola 21. apríla 1960. Muziku napísali Vlastimil Hála a Jaromír Knitl. Existujú dve verzie. Irena Kačírková a Jozef Beck by mali byť tými hereckými stvárniteľmi klipovej podoby. Tú štúdiovú, ktorú si teraz pripomenieme, zrealizovali s orchestrom Karla Vlacha Iveta Simonová a Milan Chladil a opäť nám prednesú to, ako si dávali dobytu nejaké to zariadenie.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 se má, milá, zhubnit.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 nebudeme dolievať, ale doplníme potom ešte v auguste aj ďalšie nahrávky. To, čo sme dopočúvali, už som naznačil, že to malo aj svoju filmovú podobu a to bola vôbec prvá v Československu ponúknutá filmová pesnička. Dáme si dobytu s Irenou Kačírkovou a Jozefom Bekom. Takže tí, ktorí videli videoklip, tak je možné, že si ani nemuseli uvedomovať tento fakt, ktorý sa spája práve s Vratislavom Blaškom. On bol podpísaný aj pod iné úspešné pesničky, hlavne muzikál Starci na chmelu. Takže Milenci v Texaskách a Den je krásny a podobné diela. To všetko si možno spája tiež s týmto pánom. No a z takých známejších pesničiek nájdeme niečo aj v spevníku Vaškaneckářa, hlavne Lékořice a tu kytáru sem koupil kvôli tobie sú takými výraznejšími nahrávkami, takže to by mohli byť tituly, ktoré k tomuto menu ešte treba priradiť. Sú tu aj scenáre, ktoré potom ako hotové diela mali rovnako po 68. trošku problém. Filmové diela typu Hudba z Marzu, Tři přání, Dáma na kolejích alebo Svietáci, keďže pod nimi ako scenárista bol Vratislav Blažek tiež podpísaný, tak ono to potom bolo komplikovanejšie e, dostať to k divákovi a podobne aj drámu s názvom Kde je kuťák? To bola hra z roku 1948 vykladaná ako kritika socializmu a urážka pracujúceho ľudu. Preto bola i hneď po štyroch dňoch zakázaná a divadlo, ktoré sa tým zaoberalo, bolo rozpustené. Pravdepodobne išlo o poslednú satirickú hru v Československu na dlhý čas. Išlo o akúsi eh, o akési opisovanie súčasnosti, kde autor použil motív potopy sveta, kde sa na archu plávajúcu ku šťastným zajtrajškom nedostanú len eh, pracujúci ľudia, ale aj tzv. príživníci a paraziti spoločnosti. No ale to by možno bolo už aj dnes trošku komplikované niekomu púšťať, lebo čo keby tam náhodou videl veci, ktoré majú nejakú súvislosť so súčasnosťou parazity a príživníkov to máte asi zrejme v každej dobe. Ešte jedno meno z dnešného kalendára, rovnako ide o textára, na ktorého sa nedá zabudnúť, tak to bude po nasledujúcej sérii udalostí, ktoré nám aktuálny kalendár ponúka. Rok 1900 ten bol aj o prvej vyrobenej českej lokomotíve. V Libni sa zadarilo. Norský moreplavec e, Thor Heyerdahl v roku 1947 vyplával z Peru do Polynézie na svojej plti s názvom Kontiky. V Čechách e, plti hovoria vor, Ústavodárne národné zhromaždenie Republiky Československej schválilo o rok neskôr 48. zákony o znárodnení podnikov s viac ako 50 zamestnancami. V roku 1950 to bolo opäť o smutnej udalosti. V Československu sa uskutočnila akcia P. Bola likvidácia grécko-katolíckej cirkvi. Nebolo to nič čo by voňalo ružami. Vláda zobrala uznesenie tzv. soboru na vedomie. Ehm, to bolo také stretnutie. Tak to zobrala na vedomie 28. mája 1950, ale už predtým bezprostredne po skončení rokovaní začali pravoslávni preberať kostoly a fary grécko-katolíckej cirkvi, nezriedka za pomoci bezpečnosti. Grécko-katolíci boli v podstate postavený mimo zákon. No a bohoslovci tí boli poslaní do tzv. PTPčiek. No a vo farnostiach dochádzalo aj k násilnostiam, pretože grecko-katolícky e, účastníci odmietali vydať kostoly a fary pravoslávnym. Nebolo to ale nič platné, museli sa podrobiť. V roku 1969 rezignoval na funkciu prezidenta Francúzska Charles de Gaulle, No a to je v podstate aj posledná taká výraznejšia udalosť z 20. storočia, aspoň toto vyplávalo na povrch. No a je to takmer všetko, ešte jedna udalosť tam zostáva, ale to už je trošku čerstvejšia. Tak poďme za Jozefom Urbanom, lebo aj to je meno, ktoré nachádzame v dnešnom kalendári. Je to 26 rokov od tej nešťastnej udalosti pri Výgľaši, nedaleko zvolená, keď sa jeho auto stretlo s nejakým nákladákom a bol ukončený životný príbeh jedného z najvýraznejších slovenských textárov všeobecne, nielen tej ostatnej doby. Jozef Urban tu po sebe zanechal úžasné veci, niečo sme si už popripomínali. Dnes to bude nahrávka, ktorá sa ocitla v 90. rokoch na albume Samozrejmý svet, s ktorým prišiel Meky Žbírka, on tam mal viacero textov Jozefa Urbana, ale nasledujúca pesnička mi tak ako si najviac pasuje do toho dnešného programu. Trošku akustickejšia, gitarovejšia s Lacim Lučeničom stále ešte Meky v tom čase spolupracoval. To bol vlastne aj posledný album, ktorý dávali dohromady ako dvojica, plus samozrejme ďalší členovia z prievodnej kapely Limit. No a tento titul dostal názov Oči ako láska. Oči ako láska. miesto pre vesmír. Nájdu ma aj s kým som sám pre seba nezvestný. Mhm. Oči mojich prístavov, s nehou trochu skúmavou, oči ako láska s krásnou ženskou obavou. Oči ako láska svietia vždy, keď vypnú prúd. Nemusíš byť stále príď len taká, iba buď. Mhm. Vždy, keď máme chuť byť zlý, čas nám oči zalepí. Oči ako láska môžu vidieť za slepých. Ak si občas pomyslíš, že to so mnou nie je raj, že sny niekam odišli, oči ako láska majú. tak len si stráž. Oči ako láska, múdry svet, čo v sebe máš. Ak si občas pomyslíš, že to so mnou nie je raj, že sny niekam odišli. Oči ako láska maj, nie sme spolu náhodou. Niekedy nám býva fajn, never dobrým návodom ako láska má, To sa už ide do finále. Ak si občas pomyslíš, že to so mnou nie je raj, že sny niekam odišli, tak oči ako láska maj. Aj takýmto spôsobom dokázal so slovami narábať Jozef Urban, ktorého životný príbeh sa začal 29. novembra roku 1964 v Košiciach v rodine Železničiara. Po maturite na Košickom gymnáziu v 83. začal študovať na Vysokej škole ekonomickej. No a to bol odbor ekonomika zahraničného obchodu. Po absolvovaní školy potom pracoval ako redaktor literárneho týždenníka, potom prešiel do redakcie časopisu pre literárnych debitantov, to boli dotyky a tam aj ako šéf-redaktor mal možnosť pôsobiť, následne bol redaktorom v Mladých rozletoch, aj riaditeľom Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. V 94. Bratislavu opustil, presťahoval sa Zvolená a až do 97. bol v tzv. slobodnom povolaní. Na to redaktorské miesto literárneho týždenníka sa práve v tom 97. vrátil No a ten príbeh trval ešte 2 roky, inak knižne si odbil premiéru ako 20-ročný vysokoškolák malým zúrimým Robinsonom, ktorý vyšiel v 85. a to sa aj stalo takým symbolom vtedajšieho postoja najmladšej generácie, ale pozornosť upútal aj svojou básnickou tvorbou, živelnosťou, ktorá sa v tom objavovala. My sme si to potom neskôr mali možnosť vypočuť cez pesničky, ktoré nám ponúkali a dosť často práve Meky Žbírka, pretože skladby typu Len s ňou, Linda, Možno sa ti zdá, Selaví, Biela pani, Biela hmla, Dievča z dobrých správ a samozrejmosť Z tej vône ťa vyzliekam, tie sa stali také celkom výrazné, aj dueto s Lacim Lučeníčom, čo s láskou z albumu K.O., ale písal aj pre iných, takže vráť trochu lásky medzi nás, voda, čo ma drží nad vodou. A Janko Lehocký a jeho Hey You, peniaze, posledný a prvý, Beata Dubasová, viac než soľ, posledný tanec Barbary Haščákovej, hodina nehy skupiny Elán, takže je tam toho naozaj požehnanie, čo zostalo a ono by toho bolo určite ešte dosť, ale teda aj ten alkohol dosť výrazne skrátil túto životnú púť, zasiahol do toho, no a tým pádom aj v tomto čase je možné sa v tvorbe Jozefa Urbana povenovať, dnes len teda cez jednu pesničku, ešte jedna správa a potom už ideme za prvým základným pilierom, pokiaľ ide o ten aktuálny termín 28. aprílový deň tak e, v roku 2001 z kozmodromu Baikonur odštartovala ruská kozmická loď Sojus, na ktorej palube bol okrem iných aj prvý vesmírny turista, rodák z Queensu, vtedy mal 61 rokov, e, Denis Tito na tej obežnej dráhe strávil týždeň, 22 hodín a 4 minúty. No, on s tým označením vesmírny turista veľmi nesúhlasil, no, nazýval sa nezávislým výskumníkom, možno dodnes sa nazýva, lebo mal by byť ešte medzi nami. On na tej obežnej dráhe aj vykonal niekoľko vedeckých pokusov, no a do toho vesmíru sa vydal aj s Talgatom Musambájevom a Juriom Baturinom ako člen prvej návštevnej expedície na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Na obežnej dráhe teda strávili niečo cez týždeň, takmer jeden deň ešte a za tento výlet do vesmíru napokon zaplatil do pokladničky 20 miliónov dolárov, že nie je to zase lacný lístok, každý si to nemôže dovoliť a mohol tak z výšky pozerať, ako to tu my pomaličky ničíme a niekde to možno aj zahorelo a horieť aj bude, pretože už upriamieme pozornosť na Janka Hangonyho, eh, ktorý by mal tiež patriť medzi dnešných oslávencov ako som už naznačil, dopátrať <laughs> sa v jeho prípade k letopočtu narodenia je dosť komplikované, ale tie 50. roky by to mali byť. Môže byť, že aj sa už blížime k nejakému životnému jubileu, tak si ho teraz pripomenieme aj ako interpreta, aj ako autora. V prvom prípade siahneme po jeho anabáze v skupine Modus, lebo v prvej polovičke 80 rokov, keď sa to vtedy rozdelilo a Meky s Lacim aj Dušan Hajek sa presunuli do skupiny Limit, tak e, Janko Lehocký si zabezpečil zostavu muzikantov, no a Karol Morvaj, Antonis Engonidis a Janko Hangoni vyplnili teda tie uvoľnené pozície a Janko Hangoni sa dostal aj za spevácky mikrofón, o čom svedčí tiež album 99 zápaliek a skladba s názvom Inferno. Inferno. tretí album Modusu 99 zápaliek po tej prvej modusáckej LP platni kde v názve bol teda názov kapely nasledoval balíček snov potom k tomu rozdeleniu samozrejme Marika mala svoje žiaľ zdravotné problémy takže si Janko musel vystačiť s tým e, čo teda zostalo a zostal on sám a pribral teda ďalších muzikantov Anastasis Engonidis, Karol Morvaj a Janko Hangoni ako gitarista a v tomto prípade teda aj spevák. To bola v podstate jediná pesnička, kde sa ako solový spevák mal možnosť prezentovať, hoci s Modusom natočil dva albumy. Toto bola teda tá jednotka pre neho a na nej aj výrazné pesničky typu Spoluhráčka alebo Pozásínané, Stará kára. To by mohli byť také tri najväčšie hitovky z tohto obdobia, nasledovala ešte potom Záhradná kaviareň a pesničky typu Sveták, Lírovka, Zrkadlo rokov, prípadne Tajomstvo hier, ktoré sa tam dostalo, tiež bolo lírovým pokusom. No a potom už sa realizovali chlapci bez Janka Lehockého ako skupina Ips, ktorá už bola predtým aktívnou formáciou, pretože začiatky tie nás môžu ťahať až do roku 1976 keď sa štyria priatelia hudobníci zišli v Komárne a založili tú pôvodnú zostavu. Ešte Tono Pinkas, Julius Čiba, Štefan Peller, ktorý mal svoje skúsenosti aj so skupinou Taktici. A potom po 17 rokoch to Janko Hangony opäť e, obnovil pod názvom Ips 2010 a na koncertoch sa prezentovali najvýraznejšie popevky tejto formácie na čele so skladbou Mama Kubmi Röntgen, ale boli tam aj iné výrazné nahrávky, kde sa či už ako autor alebo aj príležitostný interpret realizoval. Hlavne tá jediná LP platňa Ipsákov, tá by nám mohla byť dosť blízkou, pretože na nej figurovali aj pesničky ako napríklad tá nasledujúca s dierami vo vreckách. frajery v dobrom slova zmysle, pochopiteľne. Tí sa prebudili v 78. Tá prirodzená túžba po úspechu priviedla skupinu Ips do hlavného mesta, na Slovensku tedy ešte, čiže do Bratislavy, krátko po niekoľkých vystúpeniach. Mm, taký nekomplikovaný štýl kapely sa stal aj malou senzáciou, spontánne prijatie tvorby hudobnými kritikmi, hlavne širokého publika ale aj ponuky na vystúpenia a akcie rôzneho druhu, tak to bolo celkom príjemné zistenie, že takýmto spôsobom sa to dá. No a o rok neskôr sa k kapele pripojil už vtedy známy klavirista, skladateľ Jaro Filip, ako manažér Jozef Šebo, ako bubeník Karol Morvaj, no a Ips eh, podnikol prvé kroky v nahrávacích štúdiách, takže sa už zachytávala aj vlastná tvorba, aj hudba do filmov. Spolupracovali už aj vtedy s viacerými interpretmi a kolegami z toho hudobného diania pri nahrávaní podkladov pre pesničky, no a skupina Modus v roku 1980 dostala ten spomínaný nový impuls vďaka príchodu trojlístku, ktorý to tam vtedy doplnil. Inak o tri roky neskôr už Janko Hangony a Karol Morvaj zakladali skupinu Popcodex, ktorá sprevádzala vtedy Darinku Rolincovu. No a v roku 1985 boli Ipsáci opäť pokope a na vlastných nohách stáli s novým koncertným programom, začali vystupovať e, či už po Československu alebo v zahraničí, v Polsku, Bulharsku, aj v Rusku, Nemecku, v Rakúsku, v severských štátoch. Žilami im prúdila nová krv, a to vo forme textov, ktoré prichádzali teda od renomovaných autorov, či už to bol Kamil Peteraj, Ľuboš Zeman, Martin Sarvaš, Daniel Mikletič alebo Roman Spišiak. No a vznikla aj táto LP platňa, na ktorej si Janko Hangony skúsil aj solovo zaspievať v nahrávke s názvom Voľný pád. boli piati, traja Jánovia, Kapusta, Morvaj, to bol Karol, Janko Hangoni, Jan Slačka, tak Karol Morvaj a Vlado Brožík, to bola zostava skupiny Ips, ktorá to aj koncertne vedela celkom zaujímavo rozprúdiť. No a nasledovalo aj ďalšie obdobie, ale LP platňa, ktorú sme si pripomenuli, tak e, tá bola ešte aj o ďalšom výraznom popevku, bola pesnička z Búraniska snou, v tomto prípade spolupráca s Ľubošom Zemanom, ten voľný pád otextoval Roman Spišiak, čo sme dopočúvali. Takže album s desiatimi pesničkami, pribudli ešte nejaké tie single, ale v podstate sa to potom aj uzavrelo, no a neskôr v roku 1990 začal Jan Hangony spolupracovať skôr so svetoznámymi gitarovými firmami a aj s muzikantami, ktorí ich zastupovali a v závere toho minulého storočia v 96. sa dal dohromady opäť s Jozefom Šebom ako manažérom a podielali sa na produkcii CD pre Janu Kiršner, takže album v cudzom meste, ktorý ju výrazne zviditeľnil, tam nájdeme aj práce práve Janka Hangonyho a keď si už niečo pripomenúť aj z jeho autorskej dielne, čo sám teda nenaspieval, tak práve z tohto produktu asi zrejme najúspešnejšiu nahrávku. teda návrat k druhému albumu Jany Kiršner na jednotke producentom Andrej Šeban to bolo ešte rok 1997 tá dvojka na nej sa pracovalo v 99 no a, bolo to o zostave, ktorá ťažko povedať, či by sa dnes dokázala dať dohromady, lebo za tých 20 rokov sme si popretrhali nitky, ktoré nás spájali a Daniel Hevier na jednej strane ako autor textu k pesničke Líška a Oskar Róža na strane druhej <laughs> ako autor muziky k pesničke Sweet Child. To už sú dva svety, ktoré zrejme si k sebe budú hľadať cestu veľmi ťažko a Ivan Tásler spolupracoval na tomto produkte plus teda Janko Hangoni, ktorý sa stal autorom k viacerým pesničkám ako autor hudby Platí to aj o nahrávke, ktorá nám doznela pod názvom Modrá, ešte Žienka domáca, tiež jeden z výrazných titulov, ktorý sa na tomto produkte objavil. Tých spolupracovníkov samozrejme viacero, Juraj Burian, Martin Gašpar, Katka Korček, napríklad Radovan Ort, zvaný Vrabec. No a aj Andrej Šeban pri nejakých tých nahrávkach ešte mal dosah plus Martin Valihora, Takže slovenská hudobná elita sa vtedy stretla a ono to ani inak dopadnúť nemohlo. Teda vždy je možnosti viac samozrejme, ale napokon si to vyslúžilo pozornosť aj u publika, aj u odborníkov. Janu to katapultovalo medzi domáce hviezdy. Pokiaľ ide o ďalšie obdobie, tak od roku 2004 je Bobo, čiže Janko Hangony spoločne s jeho novým kolegom, klaviristom Pavlom Hricom pri nahrávaní cd s názvom Bobo and Ips hostiami viacerí zaujímaví muzikanti, aj Vlado Kolenič, prípadne Karol Morvaj, Imrich Gažovič, no a spolupráca aj s Palom Hamelom, Palom Haberom, Darou Rollins, Štefanom Skrúcaným a ďalšími a ďalšími. To sa tiež ešte zmestí do toto do tohto hudobného životopisu, ale my to uzavrieme a uzavrieme to singlom, s ktorým skupina Ips mala možnosť prísť ešte v závere tých 80 rokov. Ono to bolo o pesničke, ktorá sa objavila ako b na singli skladby Horný Višňov Dolný je. Spolupráca s Kamilom Peterajom, Vladobrožík a Jan Hangoni ako autory hudby. A je to taká spomienka na tzv. základnú vojenskú službu, keď dochádzalo k odlúčeniu chlapca od dievčaťa, samozrejme chlapec odchádzal, dievča malo pred sebou dva roky opustenia, ale však chlapec to nemal o nič kratšie a ono tu vzniklo viacero takýchto pesničiek. Skupina Ips ponúkla skladbu s názvom Mária. Mária. taký zvláštny nemý film. Chlapec sa lúči, jedno dievča v kúte s ním. Posledná káva, posledný džús, otlačky smutku, závažia jej úst. Boli sme príbeh, spomalili ho teraz čas Has been. smutný nemý film. Chlapec sa lúči, jedno dievča v kúte s tým. Tak chlapec sa rozlúčil, zajtra už pôjde vystrihaný, tiež by sme iba takéto bolesti mohli spomínať, pretože zajtrajší dátum bude o úplne inom výročí a podstatne smutnejšom, čo si pripomenieme aj tou nasledujúcou pesničkou, ale poďme sa pozrieť ešte do hudobného kalendára, ktorý nám v tento deň, 28. aprílový, ponúka ešte jedno meno z tej česko-slovenskej hudobnej scény, 61. výročie narodenia člena speváckého dua Težkej Pokondr, ide o Miloša Pokorného, ktorý to vytvoril pred 30 rokmi s Romanom Ondráčkom, obaja ako moderátori rádia Európa 2. Ich e, premiérový e, single Saša Jede určil štýl parodovania hitov populárnej hudby, keď Ondřej Hejma napísal text na pesničku Sunshine Reggae dánskej kapely Laidback, no a v 96. aj za prispenia lídra kapely Tri sestry ktorým je Loufanánek Hagen, vydali svoj prvý album s Bohem tvá Máňa. No a v 98. dvojku Víc než Godzilla. Obidva boli zostavené z pretextovaných hitov populárnej hudby. V 99. pridali trojku Vypustite Krakena. Na ich konte by malo byť už viac ako 15 vydaných albumov, kompilácií, aj nejaká tá výberovka. 14 eh, nejhorších kousků z oktobra 2014 je to aj dvojalbum, superalbum a e, v septembri 2017 tiež 9. štúdiovka Starboys. Dnes si z tejto sorty piesni prepočúvať nič nebudeme, iba ak by zvýšil čas, ale zrejme nezostane. Máme tu totiž to iných z tej svetovej scény, zaujali hlavne dve postavy, Howard Donald, rodák z Manchesteru, ročník 1968, stal sa spevákom, skladateľom, tanečníkom a členom britskej skupiny Take That, ktorú ako vokálnu formáciu zostavil v roku 1990 manažer Nigel Martin Smith a v 92. vydali prvý album. Potom e, vo februári 96 došlo na potoky slz, lebo Robbie Williams sa rozhodol odísť. Dohromady sa dali v 2005. Takže opäť boli slzy, ale teraz už od dojatia. Ale Robby Williams aj ako solista ukázal, že má nejakú tú charizmu a výtlak. Napriek tomu ako kapela opäť spoločne ponúkli aj nejaké tie štúdiové záležitosti. V novembri 2006 vyšiel úspešný album Beautiful World, no a v decembri 2014 aj sedmička. Točili to ale už len v trojici. V každom prípade je to formácia, ktorá si na svoje konto a hlavne na svoju stranu pritiahla celkom slušnú pozornosť. Máme tu ale aj nedožité jubileum, 50. výročie narodenia eh, rodáčky zo Španielska a ex-členky írskej súrodeneckej skupiny Kelly Family, to bola Barbie, Family alebo Kelly. Aj takto by sme mohli, aj Family by sme jej mohli hovoriť. V každom prípade na začiatku s nimi vystupoval aj ocino Dan Kelly, ten zomrel už 5. augusta 2002. Mamina Barbara ešte skôr, v novembri 82. Inak rodina e, zažila niekoľko rokov aj v, e, na priestore zvanom teda Boston, potom sa presťahovali do Španielska a bolo to aj o pobývaní na houseboate v Kolíne nad Rínom, ale hlavne o pesničkách, ktoré keď potom ako Kelly Family začali ponúkať, tak eh, celkom sa zadarilo, inak Barbie z kapely odišla v roku 2002 z tohto sveta napokon 15. apríla pred 4 rokmi, takže bola to nedožitá 45 -ka pokiaľ ale ide o ďalšiu dámu, ktorú si pripomenieme už v rámci tzv. E, trikolóry, tak to bude o zajtrajšom výročí odchodu a bude to už neuveriteľných 11 rokov, že sa uzavrel životný príbeh Ivety Bartošovej. My si na ňu vždy v apríli máme možnosť zaspomínať, jednak teda 8. sa narodila a 29. sa to skončilo a zanechala nám tu množstvo nahrávok, aj vlastných, aj tých tzv. E, prevzatých a jedna z nich sa stáva súčasťou práve dnešnej verzie Trikolory, kde si teda povytiahneme pesničky naspievané pôvodne inými interpretmi a slávili s nimi úspechy, ale neskôr sa k ním dostali aj tí, ktorí nám to dnes budú mať možnosť predniesť. V prípade Ivety Bartošovej pôjde o návrat do roku 1986, vtedy už mala táto pesnička nejakých 13 rokov, zaznela premiérovo v muzikáli Noc na Karlštejne, autormi Karel Svoboda a Jiří Štajdl, interpretkou Helena Vondráčková, Lásko Mája Stúňu asi netreba predstavovať extra. No a Iveta Bartošová sa toho tiež zhostila potom neskôr a ako je to išlo, potom zvukový záznam. Já, mám sní, včera se i když dávno nejsem s ním mě navštívil sám král. dnes nevím, kudy kam. Trápí mě sen ošidný a trápí mě král sám. klenoty katedrály necháme teraz bokom. Inak eh, k pesničkám Heleny Vondráčkovej Iveta nemala ďaleko ani v iných prípadoch, pretože tí, ktorí sa potom neskôr dopracovali k reedícii albumu Knoflíky lásky v závere 90. rokov, tak tam mohli nájsť aj bonusovky, a tam už figurovali síce skrátené verzie, ale tiež pesničky typu Červená řeka alebo Pátá, s ktorými Helena Vondráčková žiarila v čase, keď ešte Iveta ani <laughs> na svete nebola. V tom 64. 65. a Iveta sa narodila až v 66. roku, dokonca aj pesnička Oh Baby Baby, ktorá bola duetom Heleny Vondráčkovej s Martou Kubišovou a strieborná na bratislavskej líre práve v 66. to už Iveta minimálne s Dudlíkom v kočíku sa mohla pohrávať ale že sa niekedy v budúcnosti k tejto pesničke dostane samozrejme ešte nikto netušil. My sme si pripomenuli výberovku, ktorá vyšla tak zhruba dva roky po jej odchode a bolo to aj o málo známych e, nahrávkach, e, ktoré dovtedy poslucháči možno mohli zachytiť, ale aj sa im mohli vytratiť. Napríklad e, titul Báječní klucina na blízkaných strojích, čo bola jedna z mála nahrávok so skupinou Ballet, lebo mnohí sme zachytili hlavne teda single Hej pane disjockey a každý má rád muzikál, ale táto nahrávka až takou všeobecne známou sa nestala. No a zachytávalo to aj dueta s interpretom tej nasledujúcej pesničky, pretože istý čas mali k sebe veľmi blízko, nielen po umeleckej stránke s Michalom Penkom a naspievali aj viacero duetov skladby typu Spívej, Slunce alebo Guantanamera prípadne Namoluj svůj veľký sen, čo bola melódia ktorá bola pôvodne zamýšľaná pre Spartakiádu v roku 1990, ale ako vieme, už sa teda táto e, kolosálna akcia nekonala. Keďže prišiel november 89, tak sme docvičili a teraz už e, cvičíme tak, ako nám prikazujú. A nie je to nič, čo by malo so športom niečo spoločné. No ale Michal Penk, ten sa tiež presadil svojho času v blízkosti Ladislava Štajdla, ponúkol prvý album, ktorý točil s orchestrom, aj keď nejak veľmi do kontaktu údajne neprichádzali tak vzniklo niečo, čo sa stalo známym. No a potom po 89., keď si založil rokovú kapelu Sing Sing a išiel si inou cestou, tak ponúkol aj nahrávku, ktorá s tým rokom až tak veľa spoločného mať nebude. Tá pôvodná verzia sa objavila na LP platni s názvom Jakub. Bol to rok 1991 a s pesničkou prišiel ako autor a interpret v jednej osobe Honza Nedviet na vinilovej verzii, keď sme si kupovali klasické platne, tak tam bolo iba 15 pesničiek a ona to uzatvárala, inak potom na cd ešte boli 3 nahrávky, ktoré sa tam zmestili, ale my budeme počítať túto skladbu ako poslednú na LP platni pod názvom Podvod No to je práve dielo, s ktorým sa popasoval a opäť, či úspešne alebo neúspešne môžete posúdiť sami práve Michal Tenk. Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám Raju si písničky tvý, co jsem ti psal je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt a pozasínám, co bude dál. Pod polštář dopisů pár, co poslala zdávám. Píšeš, že ráda mě máš, trápíte stesk. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt a pozasínám, co bude dál. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám, pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, pod vecem všechno, o čem doma si sníš, teď je mi to líto třikrát to ne, i jednou je dost. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, o čem doma si sníš. teď je mi to líto. Tak taká to bola ľútosť Michala Penka v závere 90. rokov, to potom aj neskôr ponúkol na výberovke ktorá pozostávala z balát e, ním zaznamenaných, čiže o bláznech, odpuste nám, má daleka, hlaď mne, spolupráca s Karlom Wagnerom, Nestrojte sviet do siluet, Stín alebo Tichá píseň, ktorú písal pre Ivetu Bartošovu, alebo teda ona ju ponúkla prvá, s Eduardom Pergnerom ako textárom, s ktorým aj Michal mal možnosť spolupracovať, ale niektoré veci si otextoval aj sám Takže bola tu aj takáto výnimočná záležitosť, ale to ešte nie je záver tohto bloku, lebo vždy to pozostáva z troch nahrávok. Tá nasledujúca, to nás už e, presťahuje na slovenskú stranu, rieky Morava. Premiéru si táto pesnička odbila na Bratislavskej líre v roku 1984. Ona sa objavila vtedy na singli, ktorý pripomínal festival a to aj s víťaznou lírovkou, skladbou Spútaná láskou, ktorú tam spievala Julia Hečková a aj táto pesnička zvíťazila, ale u divákov a nejaká cena kritiky, tuším, že sa tam vtedy e, dostala do rúk autorov, čiže Julius Kinček a Peter Nať, ktorý svoje jediné e, lírové ťaženie spojil so skladbou Kristínka iba spí. No a už by mohlo byť aj jasné, kam zamierime. Bude to rovnako na východ Slovenska a rovnako teda za formáciou, ktorá v Českej republike tiež má svoj celkom slušný ehm, slušné osadenstvo poslucháčov a priaznivcov. Aj keď teda Peter je z Prešova a bratia Timkovci a spol, hlavne Košice, to by malo byť o rodisku. V tom čase teda išlo o 5-člennú zostavu Ivan, Roman a Igor Timkovci, William Gutraj a Marian Čekovský. V tejto zostave pod producentským palcom Henryho Tóta točili svoju jednotku, zaradili si tam predovšetkým vlastné skladbičky, ale ocitla sa tam teda aj novšia verzia Kristinky a tiež s ňou slávili celkom slušný úspech. Existuje videoklip, Igor ešte s vlasmi a obsahovo má to svoj dosah aj na tú neskôr narodenú generáciu, tak si poďme pripomenúť, ako s Kristinkou naložili títo muzikanti v závere 90. rokov. Maminka by mala dnes už o dva roky dlhšie vlasy. Plač mi skáče do slovieč keď zasa znova premietam si, ako by si prichytená v trlinách vysokých brán. Nikto nezachytí tvoje laná, keď zarúčiš kolmých skál. Bol som pri nej dole Výkrik dozňal vo zvená A za večkami našiel klieť Prezľaknuté svetielka Čo sa robí v mojich žilách O to sa nik nestará Nikto nezachytí tvoje laná Keď sa rúbí vtedy sa odvádzam. Kristinka snáď iba spí, ticho za rozpráva. Tak sa platí za to, že mladá chcela vidieť z výšky práv. Nikto nezachytí tvoje laná, keď sa rúdi skôr spinkať. Pre dnešok to je aj zo strany skupiny No Name všetko, ale chystajú aj nové veci. Niektoré už v neskoršom období potom točili aj na propasti štúdiu Petra Jandu a skupiny Olympic, ktorá bude dominovať v tej záverečnej polhodinke, pretože na nás čaká spomienka na Pavla Chrastinu a jeho nedožité 85. narodeniny, ktoré pripadli na 25. aprílový deň. Takže k tomu sa dostaneme o chvíľočku. Predtým pohľad do dnešného kalendára na iné postavy, osobnosti z minulosti. Oskar Schindler, ten bol ročníkom 1908, narodený v meste Svitavy, ale bol nemeckým továrnikom a počas druhej svetovej vojny aj členom NSDAP, ale zviditeľnil sa hlavne ako záchranca 1200 ľudských životov pred istou smrťou v nacistických koncentračných táboroch. Za tento čin mu bol udelený aj titul Spravodlivý medzi národmi. Bol aj sfilmovaný Stevenom Spielbergom. Ten titul s názvom Schindlerov zoznam môže byť, že mnohí v pohode zaregistrovali Ferrucci a Lamborghini ročník 1916, talianský priemyselník, výrobca športových automobilov, ale aj traktorov, a zakladateľ firmy, ktorá nesie jeho meno. Takže tam je to o 109. výročí e, narodenia. Klára Jarunková ako chudíková prišla na svet v Červenej skale pred 103 rokmi. Stala sa prozaičkou, autorkou literatúry pre deti a mládež jedna z najprekladanejších slovenských spisovateľov druhej polovičky minulého storočia. Tie diela vyšli takmer v 40 jazykoch, nielen v Európe, ale aj v celom svete. Tak ocino poštový úradník, neskôr chatár v Nízkych Tatrách, ľudovú školu vychodila vo svojom rodisku a meštianku potom v Podbrezovej a v Brezne Stredoškolské vzdelanie získala na Dievčenskom gymnáziu tu v Banskej Bystrici a v roku 1940 aj úspešne zmaturovala. Začala potom študovať slovenčinu filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ale toto nedokončila. Potom pracovala ako učiteľka v Koritárkach v okrese Detva a neskôr na Bratislavskej radnici aj v rozhlase. Napokon sa usadila v redakcii časopisu Roháč a od roku 1984 bola na dôchodku, pribudali aj ceny, cena Frania Kráľa za tvorbu pre deti a mládež, cena výboru Slovenského literárneho fondu alebo rad Pribinu, aj Ľudovita Štúra vždy prvej triedy. Okrem iného bola aj nominovaná na Nobelovú cenu za literatúru a cenu Astrid Lindgrenovej. Jej životný príbeh sa uzavrel pred 20 rokmi aspoň teda v júli to bude 20 rokov. K tej storočnici to by sme sa mohli ešte dopracovať dnes o chvíľočku, ale priebežne už teda budeme upriamovať pozornosť na Pavla Chrastinu, ktorý ako rokový muzikant, básnik a filmár sa zviditeľnil a známy bol aj ako člen skupiny Olympic v 60. rokoch kde teda sa postaral aj o vznik celkom zaujímavých titulov. Ono to bolo najskôr o sprievodnej formácii v rámci karlínskeho kultúrneho kabaretu. Vznikol teda Karkulka, no a keď sa to potom začalo štiepiť a kapelu opustil umelecký vedúci Karel Mareš, tak si začali voliť nového vedúceho. Tri, e, respektíve dva hlasy e, dostal Mila Rúžek, no a tri hlasy Petr Janda takže sa stal lídrom kapely, bol aj ako skladateľ aktívny a pokiaľ ide o tú tvorbu, tak v spolupráci práve s Pavlom Chrastinom začali dávať dohromady pesničky, ktoré reagovali na tú Beatlemániu, ktorá v tom čase panovala. No a vznikla aj jedna z najvýraznejších, doslova nesmrteľný megahit s názvom Dej mi víc své lásky. Dej mi víc své lásky. me slow. 60 rokov oficiálne od momentu, keď práve táto nahrávka bola zaznamenaná v štúdiách Československého rozhlasu. No a Olympik vtedy nastúpil na cestu, ktorá z dnešného pohľadu je naozaj neuveriteľná, inak čo sa týka textu, tak aj Petr Janda má svoju zásluhu na tejto verzii, pretože pôvodne to nemalo byť o tom, že sjedu po zadku holou skálu, ale že budu nosit v létě zimní šálu. Tak údajne prispel takýmto spôsobom do textu, ale e, čo sa týka ďalšieho pôsobenia, tak e, bolo treba po úspechu s pesničkou, keď dokonca na jednej stancovaček museli ju až trikrát pridávať riešiť personálne zmeny, lebo František Ringočech e, prijal angažmán do tzv. Černého divadla a v decembri roku 1965 odcestoval aj s divadlom na rok do Spojených štátov, takže spomínaný Jeník Antonín Pacák sa stal tým novým bubeníkom kapely. Ešte chvíľočku s Mikim Volkom, ale tieto spoločné vystúpenia sa pomaličky už stávali minulosťou, takže zloženie Janda Berka Klein, Pacák Chrastina už začalo nastupovať na tú novú cestu a o chvíľočku došlo na realizáciu ďalšej singlovky. To nás bude ťahať do februára roku 1967. My si zatiaľ povedzme, že Pavel Chrastina ako študent elektrotechnickej fakulty založil v 58. ešte predtým, než sa dostal do Olympiku na zámku v Podebradoch kapelu Samuels Band spolu so spolužiakom Petrom Kaplanom a ďalšími samozrejme. Neskôr pôsobil aj e, v tom spomínanom hudobnom zoskupení Karkulka, v Big Beat kvintete, aj s Pavlom Sedláčkom, aj vo formácii s názvom EP Hiffy, ale od toho 63. to bola Olympika. Stal sa spoluzakladateľom, hral na basgitaru, spieval a bol tým hlavným textárom až do svojho odchodu v roku 1969. On síce ovládal aj hru na klavír, ale mali tam Mirka Berku, takže po tejto stránke boli vybavení a Mirek Berka bol famozný rock'n'rollový klavirista, potom neskôr už mal trošku problémy e, byť e, klávesákom, predsa len v tej rokovej muzike rock'n'rollový klavír až tak to tam veľmi nepasovalo, ale boli tu aj balady, s ktorými Olympik uspel a práve 19. februára roku 1967 vznikla ďalšia skladba autorskej dvojice Petr Janda Pavel Chrastina. V štúdiu v Dejviciach sa zrodila hitovka s názvom Snad sem to zavinil ja. Ja. tak smutná, kdo se má na to koukat, nic jíst ti nechutná, v hlavě máš asi brouka, tak nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní. Snad se zapomenout na všechno, co je pouhou tou tmou, obarvenou na černo, smutnou touhou, tak nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní. všechno, co je pouhou, tou tmou, obarvenou na černo, smutnou touhou, tak nezoufej, nic to není aj niektoré tieto hriechy si tak trošku poriešiť, hlavne po hlučnom vystúpení v Gotwaldove, kde potom kapele um, hrozilo, že má na chvíľočku aj pred sebou prestávku vo vystupovaní, pretože jej odmietli požičať aparatúru po takom hlučnom vystúpení a tá aparatúra patrila agentúre, takže bola sezóna ohrozená, Olympik si musel novú aparatúru zaopatriť trošku iným spôsobom a práve z ťahanice o aparatúru vznikla aj skladba Modravé mámení, ale točilo sa, točilo sa pre rozhlas, točilo sa pre film, nie všetky pesničky vyšli na platniach a nie všetky sa aj zachovali, takže majiteľia možno raritných nahrávok si dnes hladkajú brucho na tých e, ďalších nahrávkach už v roku 1967 vychádzala čisto len pôvodná tvorba a niektoré pesničky Olympik točil na novo v štúdiách Suprafonu. No a prichádzala ďalšia hitovka s názvom Želva, ktorá sa stala aj titulnou tej prvej profilovej LP platne, kde spočinula aj pesnička, ktorú sme si pripomenuli, snad som to zavinil ja, a spolupráca s eh, dvojice Petr Janda Pavel Chrastina, a sa premietla aj do ďalších titulov, aby sme sa dostali aj trošku bližšie k súčasnosti, tak eh, na jednej strane bude to pieseň, ktorá bola súčasťou jednotky, ale zároveň sa potom objavila neskôr aj na singloch, a to v závere 70. rokov, keď sa skladba oprášila a v marci 1979 trošku natiahla o záverečnú pasáž, ktorá bola publikom vďačne príjmaná aj na koncertných vystúpeniach, aby sa mohli popridávať k tomu, čo sa v pesničke eh, spievalo a eh, bolo to takým hravým spôsobom ponúkané. Napokon, čo o tom budem hovoriť, poďme si skladbu vypočuť, dostala názov Dedečku v duch. už víc predsavzatie. Pokiaľ ide o tú hudobnú cestu Pavla Chrastinu, tak e, vďaka Olympiku mal možnosť sprevádzať aj viacero významných interpretov Karel Gott, Pavel Bobek, Ivo Nepřenosilová, Eva Pilarová, Pavel Sedláček, Pavel Švába, Miky Volek, Vlasta Kahovcová, Petr Novák a tak ďalej a tak ďalej. To už bola skôr jeho účasť na projekte kapely George and Beethoven's, ale v 67. študoval aj e, filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu. Od toho 67. na Filmovej akadémii muzických umení, čo nakoniec v marci 1969 e, vyústilo aj do osobných e, dôvodov, prečo opustiť skupinu Olympic. Zanechal profesionálnu hudobnú kariéru Zameral sa na tú filmovú a televíznu tvorbu, spočiatku bol asistentom réžie, neskôr režisérom. No a v rámci Filmovej akadémie muzických umení to ukončil potom absolutórium v roku 1974 a nastúpil do spoločnosti Krátky film Praha. V roku 1980 emigroval do Austrálie, venoval sa filmovej profesii ako producent, scenárista, kameraman animovaného filmu. Od roku 1990 žil v Spojených štátoch, ale po 93. sa už potom natrvalo vrátil domov do Českej republiky. Stále sa držal filmovej tvorby, aj žurnalistiky, ale príležitosne hostoval aj na koncertoch skupiny Olympic a začal písať aj nové pesničky, nové texty, čo sa potom premietlo aj do albumov typu Dávno, prípadne Braille alebo Souhviezdi Drsňáku, respektíve Romantiku, už to nebolo také košaté, ale nájdeme tam ešte nejaké nahrávky. Než sa dostaneme k prvej z tých z 90 rokov, ešte poďme do toho dnešného kalendára pozrieť, lebo sa blížime do finále a sľuboval som storočnicu, pôjde o pána, ktorého pevne verím teda, že mnohí z vás zachytili. Narodil sa v obci Třešť práve pred 100 rokmi a stal sa mímom, filmovým a divadelným hercom. Zahral si v celej sérii komédií v niekoľkých rozprávkach, ale asi najznámejšou a najvýznamnejšou jeho úlohou, úlohou ktorú stvárnil, bola titulná postava v seriáli Tau. Oto Šimánek, ktorý sa v pražskej Tesle vyučil za elektromontéra, a divadlo hral v tom čase len ako ochotník, ale neskôr sa mu začal potom venovať aj výraznejšie. No a ten Pantau, to bola aj láska k pantomíme, ktorá to sprevádzala. Hral v Pražskom divadle mm, alebo hranie v Pražskom divadle to znamenalo príležitosť aj k získaniu filmových a televíznych uholoch, takže najskôr také menšie v desiatkách filmov, až e, prišiel titul Zítra vstanu a opařím se čajem, kde aj takú významnejšiu. No ale do európskeho a čiastočne aj do svetového filmového povedomia vstúpil ako postava pana Tau v rovnomennom koprodukčnom seriáli režiséra Jindřicha Poláka a scenáristu Otu Hoffmana. Pan tomu aj vyučoval na Pražskom konzervatóriu keď e, medzi jeho žiakov patril napríklad okrem iných aj herec Petr Čepek. No a napokon ten jeho životný príbeh sa už uzavrel potom 8. mája roku 1992 z tých ďalších narodeninových oslávencov Saddam Hussein ten je, alebo bol teda ročníkom 1937 keďže bol popravený potom v decembri 2006. Karel Janský, to bol herec, rodák z Brna, dnes je 81 rokov od jeho narodenia, pôsobil aj v dubingu celkom významne, ale v takých tých domácich seriálov môže byť, že mnohí zachytili hlavne četnické humoresky. V dubingu prepožičal hlas eh, J.R.ovi Ewingovi v tých českých verziách seriálu Dallas. Zomrel v apríli 2011 Jiří Krytinář, ten bol ročník 1947 eh, herec, ktorý od eh, detstva mal určité postihnutie a preto aj nižší zrast a napokon, aj keď teda boli tam aj nejaké tie depresívne básničky, tak eh, mal možnosť sa celkom slušne zrealizovať a zviditeľňovať cez postavy, ktoré stvárňoval. Môže byť, že hlavne Arabela, bol Mekota v tomto seriáli, ale boli tam aj tri oriešky pre popolušku, kde si tiež mal možnosť zahrať. E, nakoniec dostal infarkt a 29. septembra uplynie 10 rokov od jeho odchodu. Minulosťou je aj životný príbeh Petra Pišťáneka, rodáka z Devinskej Novej Vsi. 65. výročie si dnes pripomíname v prípade tohto slovenského spisovateľa v marci to bolo rovnako 10 rokov od odchodu. No a z tých neskôr narodených e, Niklas Lindström, 55. výročie narodenia švedského hokejistu, ktorý získal 4 Stanley Cupy a pri prvom alebo v roku 2008 sa stal prvým hráčom histórie NHL ako prvý Európan, ktorý bol kapitánom víťazného týmu Penelope Cruz, ročník 1974, je španielská herečka a Jessica Alba, narodená o 7 rokov neskôr, zase americkou herečkou, jak po otcovi má mexické a po mamine dánsko-francúzske korene. No a boli tam celkom zaujímavé tituly Tajný svet Alex Mekovej alebo Čierny aniel a ďalšie a ďalšie, v ktorých sa mala možnosť zviditeľniť. Pred rozlúčkou ešte teda pesnička a po nej pôjdeme do finále. Album Braille a titul Ty to víš. Ty to víš. cestou nevím kam jít. Ztrácím přelet o tom, jak mám žít. Dělám celý týden to, co se dá. Ono se to samo nepodá. podstate ovládate aj bez toho, aby vám to bolo naznačené a niektoré možno budú novými informáciami aj z toho záverečného úseku aktuálnej Petrolejky pred poslednou rozlúčkovou pesničkou. Poďme si ešte pripomenúť tých, ktorí nás v tento deň opúšťali. Jozef Urban, Marian Kochansky, tí už spomenutí boli, pridáme k ním aj Miroslava Ducháča, to bol klavirista, skladateľ, aranžér, ktorý zomrel v roku 2008 Tú svoju profesionálnu kariéru začal ako aranžér v orchestri Bobka Bryana a spolupracoval aj s Karlom Vlachom. Z tých predchádzajúcich odchodov Michail Ilarionovič Kutuzov, ruský vojvodca, zomrel v roku 1813, Ján Botto aj s Botami, slovenský romantický básnik v roku 1881, pred 80 rokmi to bol Talian Benito Busolini, Bratislav Blažek tiež už bol spomínaný ako filmový scenárista. Zomrel v roku 1973, pred 40 rokmi aj český filmový, divadelný a televízny herec Jaroslav Drbohlav. Asi najznámejšou postavičkou bola tá, ktorá sprevádzala princa v rozprávke Tri oriešky pre popolušku. Tam bol jedným z tých jeho dvoch parťákov. No, pokiaľ ide o neskôr odchod, odchádzajúcich, tak už len jedno meno. Erhard Loretan, to bol švajčiarsky horolezec, zomrel v roku 2011. Istý čas tretí človek, ktorý dosiahol vrchol všetkých 8 tisícoviek a druhý, ktorému sa to podarilo bez použitia umelého kyslíku. Na 14. 8 tisícovku vystúpil ako 36-ročný a bol teda štvrtým najmladším človekom, ktorému sa to podarilo pokiaľ ide o jeho odchod, tak 28. E, apríla 2011, inak e, boli to aj jeho narodeniny, mal 52, zomrel pri pokuse o výstup na horu Gross Greenhorn, mm, viedol to teda tú cestu na vrchole so svojou partnerkou, ktorá tesne pod tým vrcholom sa pošmykla a strhla ho so sebou takže 200 metrový pád potom neprežil. Ona nakoniec prežila a začala sa úspešne uzdravovať. Takže aj takéto vedia byť osudy. V prípade Pavla Chrastinu, ktorého pesničky a texty si pripomíname takto v závere aktuálnej petrolejky, tiež to bolo údajne o pošmyknutí niekde v, na schodoch v metre, zlomil si ruku ten zdravotný stav sa potom zhoršoval a nakoniec príčinou odchodu bol zápal plúc podľa denníkov vtedajších, vtedajšej tlače a 28. december 2021 jeho životný príbeh uzavrel mal 81 rokov. My si pripomenieme aj túto udalosť v podstate tou záverečnou skladbou. Pesnička sa objavila na albume dávno, v 90. rokoch, v tom 94. keď sa Olympik opäť rozbehol a Janda ako keby bol obliaty živou vodou, vytvoril aj skladbu práve na text Pavla Chrastinu, ktorá v podstate dodnes už je súčasťou koncertných vystúpení, pretože má v sebe úžasnú výpoveď. No a by to vystihovalo každého z nás, ale toto zrejme nedosiahneme. Takže až si nás jednou nejvrchnější kritik povolá, každý budeme mať iné odpovede na otázky. A to je bodka za dnešným posedením, ktoré patrilo aj Pavlovi Chrastinovi. Z Banskej Bystrice vám pekný v tejto chvíli v čase premiéry aj slnečný deň želá Peter Kršiak. až si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá. Všechna slunce zblednou, já tam budu jenom sám. Co si tady dělal v čase, který byl ode mne dán? Čím si pomohl lidem, kdo tě vůbec znám. si všechno podle psaných i nepsaných zákonů. A nebo si patřil k těm, co jenom závidí. Život šel kolem, nebo si ho vzal do náručí. Nechal tu něco, co nás poučí. Pracoval s tebou